obliqua obliquaturo de Piso, nun cun malpli clinigio. La obliqua obliquaturo de Piso, staranta in Piso Italio, estas bone conata en la tuta mondo, pro sia clinigio en la verticalo. La turo estas parto de la catedrala struttura arrangio, chiu laula stilo de la romanica periodo de tiu tempo, consistas en la cefa construajo, tio estas la catedralo mem, cae apartai sonorilturoi cae papteio. En la tri construajoi, ciui formas la tutan catedralon, la plei conata estas la sonorilturo, pro sia clinigio. Oni comencis construi la turon en 1174, set haltis jam en 1178, pro manco de mono. La turo tiam havis tri etagioin, cae ecclinigis al nordo. Jam en la unua etagio, la marmorai muroi estas plidicae de unu flanco ol de la alia, cio indicas che oni volis verticaligi la turon tia maniere. Set tiu manovro ne successis. La facto, che la construado haltis cent jaroin, sendube helpis la clinigion. La construadon oni daurigis de 1272, oni tiam aldonis quar etagioin cun provo reverticaligi la turon cun provo crei la verticalon. La lasta parto de la turo estas pli verticala o la malsupro post plia pauso de 1301 gis 1350, la construado finigis en 1372 con la aldono de la lasta etaggio quiu entenas la sonoriloin. En 1380, Giam estis unu metron cae duonan for de la verticalo. Construistoi esprimis timon pri la quanto da clinigio, sed ili ne povis consenti pri metodoi por haltigi la proceson de clinigio. La cef episcopo de Piso petis urgian agon far de tiui construistoi, sed la resulto estis nulla. Frue en la decquina iarcento, de nove oni declaris timon pri la securezzo de la turo, cae la estroi de la urbo decidis comisii architectoin cae aliaen faculoin por trovi metodon por securigi gin. Multai estis a proponoi, sed, pedaurinde, la problemo ne estis tiel simpla, kiel oni credis. Ancau neniu povis compreni kial la clino ocasas de unu flanco de la turo, cae ne de la alia. Oni tiam ne posedis las cion, au eble nela eblezzon, por studi la superstructuron de la turo, ciel oni faris poste. Estas dirite, che ec Leonardo da Vinci studis la problemon, cae faris proponoin, por verticaligi la turon, set neniu conas la detala in planoin de tiu geniulo, crom unu au du tre malnetai schizoi. La iaroi dum la renesanso en piso, estis tre nepacai, cae entute netaugai por fari studoin, cae occupisin prilaturo, malgrau tio, che de tempo al tempo aperis iui, ciui montris intereson por laturo de Pisa. Supreniro longe ne plu estis permesata. La politica stabilezzo de la duon insulo ne estis firma, pro influo de fortai statoi, ciel Franzio, Anglio au Hispanio do gis la creo de Italio, ciel unu sen dependa nazio, la clinigianta turo ne altiris grandan attenton. Dum estas tiom multe da religiae construagioe en la lando, cai tiom mal multe da mono, unu pli au unu mal pli ne gravis. Iela comenzo de la dudecai arcento, la regio de Italio instigis al studoi pri la problemo tiui sin sequadis sen lime. Iui cun ideoi tre exoticai. Multai el tiui ideoi detrus la formon de la turo, exemple metante iuin apogiloin, au similain aferoin sur la fasadon de la construajo. Plei seriosa provo, por verticaligigin, estis farita en 1934 sub Mussolini oni decidis meti fundamenton sub la mal supron de la turo. La zelo estis pumpi betonon sub la fundamenton, metodo ne tute nova, cae ofte farita en mal novae construagioi, ciui montras tendenzon al clinigio au al sinkado en la teron. Sed la peso de la betono estis pli granda la resisto, cio gin subtenis, cae anstatau haltigi la clinigion, tiu peso sin cigis, cae clinigis la turon ancorau pli. En 1989 oni mesuris che la supra parto estas iam pli ol quar metroin el sia equilibra linio, cae la iara clinigiado atingas du millimetroin, duoble tiom, ciom antau quindec iaroi. La tiaman clinigion spertuloi opinias tro granda, cae dangera, cae ili decidis che la turo plune estas suffice secura por permessi supren iradon. Iui ingenieroi certigas che la monumento minazas fali, sen averto, cae che la falo estas forte accelata de la sencessa vibrado causata de la intensa circaua trafico. Contrauloi opinias che distanzo inter la turo cae apuda chosseo estas tamen suffice longa por absorbi la vibradon, pro la elastezzo de la argilo, sur ciu staras la construa jego. Studoi de ingenieroi, cun venoi, paroladoi, pliai studoi, cun venoi cae paroladoi sin sequis gis februaro 1992, Kiam fine comencis labori en la urbo internazia commissiono, la sudoi cae i discutoi compreneble pludauras, sed nun iam internaziscale. Iam multai, cae plei diversai technicae cae i instrumentoi daure observadas la san stato de la fama turo, plei precise. Unu e la anoi de la facula commissiono diras che la turo prescau certe falos post quin, gis dudec quin jaroi, char la matematica rilato inter pushantai fortoi cae resistantai fortoi trovigas iam ce la extrema limo del toleremo. Spertulo pri terra premo cae fossado, male diras che li tutte ne povas ion ein asserti pri la vivo d'auro della malsanulo. Eble gi falos morgau, au post centiaroi. La tuta afero estas granda enigmo quo ia dependas de la quanto de aquo en la fundamento quo mal pli rapide ol attendite plei optimisma asserto diras che naturo starados ancora o plu ein octec eble ec cent dum tempe la Pisanoi estas sta malcontentai, mal contentai char dum pli ol triaro ili plu ne ricevas la cutima nombron da turistoi En 1995 oni provis frostigi la grundon, set tio nur pli rapidigis la clinigion. En 1998 oc, interna stala armaturo estis enconstruita, cae en 1999 nau, sestec cubmetroi metroi da argilo estis elfositai, cae la fundamento estis pli firmicita per dec quin metroin profundai fostoi tiu laboro, quiu costis 30 milionen da euroi, proximigis la supron de verticalo, ie quardec tri centimetroi, por garantii pluan iarcentan staradon. La monumenton oni de nove povas visiti de la decquina de decembro 2001. Iu spertuloi timas che tio mallongigos la star dauron de la monumento, aliai assertas che gi plu staros tricent iaroin. Al tiu articolo el Wikipedia aldonigas nun informo pri la successo de la clopodoi meti la turon iom pli alla verticalo, nome reductigis la clinigio dum la passintai dure chiaroi ie quar centimetroi. Crupote expertoi, ciui de dexep iaroi, observas la movigion del monumento, publicigis priugion de la san stato de la construaggio, cae tie constatis che la monumento nun estes ec pli stabila, ol tion antau vidis la internazia comitato de geo antau dure chiaroi.